18 март. Значи, пред десетина дена, почто на 8 март, јас, наполнил, јас наполнив 20 години од како сум крстен. 20 годишнина. Машала. И си реков, еве, прилика, мислев мината сабота, тоа знаете како беше мината сабота, заради моето отсутство, Се реков възгодна прилика да проговорам малку во врска со ова моја годишнина и да, се, да ве навратам и вас и јас да се навратам малку во минатото на овие 20 години, па ако не ги малку порано. Или да, со други збори да направи една, една ретроспектива на, на мојот а, нов живот, духовен живот, да кажеме така. Нормално тоа ќе биде зачинето и со, со Библија. А, не може да биде, да не биде всушност, кога станува збор за, за еден духовен, значи нов живот, како што кажав. А, значи, 20 години, во септември полнам 45 години, што значи нека скоро половина, не се уште, кога ќе наполнам 50, е тоа ќе бидат баш половина од мојот живот адвентист адвентист, а дали сум ист или малку поинаков, е тоа е прашање. Прашање до секој нас. Значи, 20 години е голем период. Иако, ако се кажате кога зборовме за Мојси, па и утринските стихови оваа недела, и се дел од нив, може би сите, не знам, за Мојси, на него му требале 40 години за да се оспособи за, за Божијата служба, значи, наистина сепак 20 години е долг период. И човек, ако погледне на назад, треба да види нешто. Некоја промена. А, е, да ја прашам, кој од вас овде е подолго а, од 20 години во црква? Уху. Значи, јас сум од помладите, така ќе испадне. Скоро сите вие сте по повеќе од 20 години, со излучек тука на неколку. 97 година, 8 март, беше моето крштевање во Куманово. Брат Винко ме крштеваше. Значи, во Кумановската црква, се секам таму на долниот спрат, има базент, верувам дека се уште е. Но не започна се тогаш, туку започна 91 Сум ви кажувал, значи, како во таа војна, 91-а, кога започна војната во бивши Југославија, ете така сакал Господ, да ја отворам кој знае по кој пат таа фиока дома и да го видам тој нов завет кој знае по кој пат, ама тогаш некоја сила, верувам Духот Свети нормално, ме натера да го отворам, да почнам да читам. И ме освои можам да кажам, уште од самиот почеток. Бог. И да скратам, не би сакал да должам многу, а, го, некои од деловите веќе ги знаете, ви е познато, сум кажувал понекојаш. Од 91 до 97 а, Господ водеше борба за мене. Битка за мојата душа. Од 91 до 97. Значи. Тоа беше период кога и те како, ако можев да ги видам со своји очи, значи, ангелите каква борба водале за мене, вистина тоа е само Телен Вајд вели. За секоја душа се води огромна битка. Зато што на секој, секој од нас му е драгоцен на Господа. Тој сака сите да бидеме спасени. 94-та би ја означил како клучна. Значи, јас уше 91 а почнав да читам и ги поминав и оние два курса тогашни. Не знам сега дали постојат два, мислам дека е еден. Да, ја ги завршив и двата. Толку што бев гладен, значи, толку што ме освои Божјата реч. Но, под притисок на околностите, па знаете, верец, прв единствен во Свети Николе и така натаму, да не должам па војска, воен рок и така натаму. И доаѓа 94 година кога во ноември ќе почине мојата мајка. И тоа е клучниот момент. Значи да јас се навратам сега, да го побарам повторно Господа. Значи тој во период беше борба, страшна борба. Ништо од она што го прочитав не се избрише од мојот ум, ама знаете, светот, животот, притисоците и така натаму. 94-та, на 63 години, возраст, почина мојата мајка Стојанка, за која што јас, кој знае колку пати сум ви кажал и ќе кажем и оваа прилика, таа беше мојата Јохаведа, односно мојата Марија, да кажем така. Значи, она која што а, ми го втисна, она а, основно а, верување и колку што знаеше толку, Меѓутоа, моралот ми го даде таа, Господ преку неа, всушност. И јас сум благодарен на Господа што беше моја мајка и што ме поучуваше во детството, значи во тие први години, и тоа остана, како, како што кај Мојсија тие 12 години останаа неизбришливи, знаете, доека беше во домот на својата мајка. И доен, и хранет, и, и воспитуван, така и кај мене. Слава на Господа. И се случува, значи, 97 година, крштевањето. А, и веднаш, кратко после тоа, 98 година, октомври, средив документи, а, а, одговорот беше позитивен и јас решавам да тргнам за Шведска на школување. Значи, едноставно, уште тогаш го почувствував повикот од Господа, Веднаш, една година а, и пол, да кажам, откако сум се крстил, а, иако а, бев најдов на силни противења од браќа, сестри, од раководството на црквата, дека наводно, откако и тие самите не знаеа на почеток, на почеток наводно, откако откри дека тоа е некоја независна школа, која што не е под водство и контрола на генерална, рекоа подобро да не идеш. Но јас не зажалив и ќе кажам, таа 98, значи од октомври 98 до октомври 99, доека бев во Шведска, е една од моите најблагословени години. Тоа беше една, како да бев во една од тие пророчки школи, за кои што ја почнавме баш вчера да читаме од воспитување книгата. Неверојатни благослови неверојатна основа, да кажам, на она што го добив од мајка ми, да се надоградам во а, дознавањето на вистината и, и практично, во практична смисла, не само теоретски. Заврши таа година таму, некаде во 2000 март уште еднаш појдов во Шведска со желба да учествувам, така ми беше пренесено, така беше и планот да ќе ќе ќе требаше да дојде некој а, професор од Канада кој што ќе не поучуваше во тоа како да се прави куќе од дрва. Значи оние брвнари така наречени. Сте виделе. И тоа ја ја бев заинтересиран тогаш и појдов на 2-3 месеци, значи да го следам тој час, меѓутоа се измени нешто, па човекот не можеше да дојде и Така да, место тој час, јас уште еднаш, по втор пат во мојот живот, ки, јас слушав а, Маргарет Дейвис со незината со незините предавање за оправдување со вера, и тоа не било случайно, веројатно. Сето тоа беше по Божи план. И, и не само тоа, туку за време на тие три месеци доека, втор пат отидов во Шведска, јас работев на проектот на оние два трактата, кои што подосна беа отпечатени со Божја помош во Америка, донесени овде и а, делени, верувам, еден од проектите кој што може би неповторен во Македонија, затоа што 500.000 трактати беа поделени малте не во секој семејство во Македонија. Со Божја помош сето тоа. Меѓутоа, баш тие трактати а, ми донесува потоа нови неволи, иако бев за цело време, кога се вратив од Шведска, под лупа. Значи, секој мој покрет, секој моје движење се следеше. И слава на Бога, мислам, јас не се жалам, сето ова се благослови. Значи, ако вистински ги сватиме благословите, во вистински смисла на зборот, што е благослов? Благослов не е само нешто убаво, мислам, ете, не знам, ќе завршиш факултет или не знам. И тоа е благослов, на некој начин, меѓутоа, вистинските <laughs> благослови се благослови а, оние работи кои што а, се добри за изградбата на вашиот карактер. Тоа е најглавното. Барем јас така ги гледам работите. Благослов е она кој што ќе ве доближи до Христа а, и така натаму. А, и што се случува? Се случува еден, еден мој кикс, еден мој погрешен избор и неволи, кон тоа и трактатите. Значи, тоа беше така некако заедно се случи тамо 2002, после војната 2001, 2002, и јас се најдов две-три години во изолација на некој начин. Меѓутоа, овие две-три години, пак ќе кажам, едни од моите најблагословени години. Затоа што тогаш, како што само Елен Вајд кажува, кога беше протерана во Австралија, значи, може тоа се спомна за време на пауката, она исто како пророк во неизвено време, исто така не беше омилена. Сите пророци ги гонеа, сите пророци, вистински пророци беа неумилени среде Божиот народ, затоа што секојаш повеќето се тврдоглави и не слушаат. И таа беше протерана и вели во Австралија, кога е било најтешко и здравствената состојба била а, тешка, најблиска била до Бога. Самата таа сведочи така и баш од тамо од Австралија произлегува и ако опнеш од навековите, едно од најубавите книги на езин. И токму во овој период на моја изолација, јас не знам колку пати ја поминав копнежот на вековите. Таа ми е едно од најомилените, покрај патот кон Христа. И нормално го нема А, и чинам дека највеќе го запознав Христа преку таа книга и преку целата таа ситуација во која што се најдов. Да скратам. Во тој исти период Господ ме подигна со тоа што а, ми најде екипа, еден, двајца, тројца бевме вкупно, да година и пол се делат тие трактати по Скопје. Значи, година и пол траеше тој проект по 2-3 дена неделно. Јас од Свети Николе товарав по 6 пакети и ги, доне, ги носев тука заедно со брадата нас и брат Зоран Милошевски. Ги делевме. По Скопје и тоа мене ме издигна, да ви кажам, од тој кризен период. И се доја 2005 кога како гром од ведро небо, доаѓа повик да јас дојдам да служам тука. Чи значи, пазите, јас во Шведска не, и никојаш не сум завршил а, за проповедник, ниту пак сум имал, имал некоја желба да бидам тоа. Ми ги дојат, така биле Божите патишта. И започнува тој период од 2005 денеска март 2017, значи на 1 март се секјавам дека дојдов овде, првиот ден беше 1 март, па Миле ме донесе. 12 години. Значи, од тие 20-12 во оваа служба, и пак ќе кажам, и ова беше благословено време. И пак под благослов, знае, ви кажа пред малку што подразбираме, не дека, а се беше подмачкано сите, сите овие 20 години. Меѓутоа, се е на благослов. Се што Господ дозволил да ви се случи во животот, се е за ваш благослов, ако така го сватите и прифатите. Затоа што на крајот на криштата Господ сака да не спаси. Ова тука не е само еден минлив живот, каде што ние треба да се изградиме, да го запознаеме Господа, да го прифатиме и да се припремиме за вечното царство, за вечност. Тука негде на почетокот на овој период и во мојот живот влегува и снеже, И јас исто така сум благодарен на Господа за благословите што ги имаме. Заедно во нашиот заеднички живот, во нашата изградба. И од прилика тоа е тоа, пак ќе кажам, овој 20 годишен период, ако го погледнам и ако кажам, се беше совршено, се беше супер, напредувам, нема што. Не, во два збора може да кажам, падни стани, Тоа е животот. Падни, стани. Меѓутоа, битно е да кога ќе паднеш, не останеш, туку да станеш. Битно е да барем си некој степен под, повеќе подуховен и, како да кажам, од тоа вчера што си бил.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 Јас почнав да одам, значи таа 97-ма, иако можам да кажам и порано малку, меѓутоа еве 97-ма. И, и самиот стих алудира на крштевање, Па да го земе тој датум, 8 март 97. Што подразбира под овој израз одиме, да одиме? Често пати Библијата го користи, еве ќе видиме некои други ситуации. А, па дури утрово, не случайно веројатно, брат Данилов во Вовените зборови читаше стих од 1 Јованово, 2 глава, 6 стих. Ајде да отвориме тамо да го прочитаме овој стих. 1 Јованово, послание, 2 глава, 6 стих. кој вели дека останува во него, значи во Христа, тој треба да оди како што одеше тој. Што значи ова одење, нели? Се секаваме сите на Енох. Енох еднакво одеше со Бога. Многу е битно еднакво да одиме.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 Ефесијаните 5.15 реков. И така внимавајте грижливо како живеете. Внимавајте грижливо како одите, како живеете некако не мудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Јас веќе 20 години одам, меѓутоа, уште колку има време за тоа одење, никој не може да знае. Че значи, може би Исус ке дојде утре. Може би мене утре ке ме нема. Значи, не сигурен овој живот кој што го живееме. Знаеме дека Исус скоро ќе дојде. Сите знаци покажуваат. Меѓутоа, ние самите не знаеме доколку Господ ни дал век. Така да треба да го искупуваме да, на, на вистина времето. Треба да живееме грижливо и мудро. А, второ послание Јованово. Тука имаме уште неколку стиха. Второ Јованово послание втора глава, а не, прва глава, една глава е се извинувам, погоре гледам на предходниот стих. Значи, прва глава, четврти до шести стих. Многу се се радував зашто меѓу твоите деца најдов такви кои одат во вистината, како што примевме заповед од таткото. И сега те молам, Господјо, некако да ти пишувам нова заповед, туку онаа што ја имавме од почетокот, да се љубиме еден друг. А љубов е ова, да одиме според неговите заповеди. Тоа е заповедта, како што чувме од почетокот, во која треба да одиме, да одите. Да одиме, да живееме. Навистина, тој живот е едно одење. И кога одите од една кон друга точка, се оддалечувате од точката А, а би требало да се доближувате до онаа друга точка, Б. <clears throat> Тоа треба да биде нашето искуство. Ако одиме, ако сме тргнале, кој од нас пред 20, кој пред 40 години, рече Менка, ми се чини. Значи, пред 40 години точно, значи ти имаш годишни на оваа година. <laughs> да, да. Зборуваме од крштавањето, точно. Треба да одиме од тој наш стар живот, кој што, верувам, сме го оставиле, сме го закопале во водениот гроб, и да се доближуваме сега кон Ханан, како што израелците одалени из пустината, ама, еве, еве, баш хубава илустрација. Израелците не спустината. Знаете за колку кратко време требало да ја поминат и да влезат во Ханан, ама, заради тврдоглавоста, заради неверијето, заради тоа што не биле нешто многу поинакви од нас, односно и ние не сме поинакви од нив, вртиме кругови, paljame, стануваме, paljame, стануваме, Тоа е одењето. Земете едно мало дете, сите кои биле родители, знаат подобро, едно мало дете која ќе проводи, траче, кај тебе како е ситуацијата? Внукот? <laughs> До, не може да му заостави, а? Значи, трча веќе. А, па да, веќе, повеќе од година, колко е. Како и да е, значи, едно мало дете оди, се труди, нели, која му доаѓа, мислам и порано, нели, се труди да застане на нози, да оди и а, како најуспешно на почетокот да го прави тоа? Со помош на, да, во ред, почнува да лази прво, со помош на својот родител, својата мајка, својот татко. Во духовното одење, во нашиот духовен живот, верувајте дека ако сакате да не паѓате, е тоа е постојано да се држите за раката за вашиот невесен татко, тоа ќе биде сигурно дејот. Никако поинако. Зашто, пазите, физички, и физички ние денес се, се случува да паднеме, не? Че оти одиме веќе 45 години, 44 там, откако сум проводен. Ама ќе се сопнеш од некаде од нешто, фала на Бога, дамно не сум паднал. <laughs> и, <laughs> да не, не, Бог, нели, У ствари мислам дека на снегов зимата може и се потлизнав еднаш, два пати, ама не беше тако <laughs> некакво пање. Тоа е веќе друга, друга околност. Меѓутоа, се случува и ден денеска да паднеме, да се сопнеме. Што е тоа што не сопнува? Многу нешто може да не сопнат. Пословици 24.16. Многу ви е познат овој стих, но да го прочитаме. Пословици 24.16. Што вели? Зошто ако праведникот падне и седум пати, ова е клучното, тој станува. Ако паднете, драги браќи и сестри, е ништо страшно ако паднете. Кажа пред Васко, го цитираше прво Јованово 2.1. Да. И ако сгрешиме, имаме застапник на небото. Меѓутоа, да станеме, да не останеме таму кај што сме. Гјаволот највеќе тоа сака да не бутни и да не држи, да не обесхрабри, да не разочара. Ете, 20 години, реков, не е ни краток, ни долг период, меѓутоа, некој од вас по 40 години одат, не се разочарувате. Вие сте поблиску до Ханан, вие сте поблиску до Христовото дајање, не сте подалеку. Логички, нели? Се сопнуваме и во ред, меѓутоа да станеме, праведникот, еве која е разликата, значи што вели стихот, ако праведникот падне и седум пати тој станува, а нечестните пропаѓаат во несреќа. Че значи, е разликата, праведникот ќе стане. Тука е неговиот татко, надешто треба да ни биде во него, верата во него, да се фатиме повторно за неговата рака и да станеме и да продолжиме доле. Да Реков, го спомнав Енох пред малку. Што мислите дека Енов не сгрешил? Бил, бил грешник или не бил Енов грешник? Тој 300 години еднак водеше со Бога, да. Ама дали тоа значи дека не сгрешил никогаш? Па нема човек. Исус Христос е тој што не сгрешил никогаш, ама и единствениот, значи Бог од човек, односно и човек, е, сакате, да така земете. И затоа и, и ни е пример, и затоа и може да не оправда и да се оправдаме преку него. Меѓутоа нема жив човек на планет, планета Земја кој што некојаш не е паднал, не се сопнал во тоа негово одење. И сега може би една од подобрите илустрации која зборуваме за одење во Матеј 14 глава, случајот со Петар, неговото одење по вода. Знаете, нашиот духовен живот, нашето духовно одење е одење по вода, во суштина. Зошто? Затоа што вие го правите оно што е невозможно. Сите луѓе ќе кажат, сведочете, е, сте сведочеле, а и ние самите повеќе од искусство знаеме дека можеме ли ние во своја сила да го држиме законот? Можеме ли ние никогаш да не се сопнеме и да не падне? Не е возможно. Че значи, ние го правиме невозможното кога одиме. Односно Господ го прави тоа, ние не можеме држејќи се за неговата рака. Мати 14 глава, да се подсетиме на овој случај, знаеме после, откако Исус ги нахранил овие 5000 луѓе, и 22 стих понатаму вели, и веднаш ги натера Исус учениците своји да влезат во кораб и да отидат при него, пред него на другата страна, доека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искочи на гората за да се моли насамо, а кога се свечери, беше сам таму. Знаете, која сакале да направат цар од него, па почувствувал потреба да се издвои, да се моли сам пред, на, на Господа да, да, да, да го одмине нели, искушението. А коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачувани од брановите, зашто ветрот беше спротивен, измачуван од брановите. А во четвртата ног на страже дојде при нив, одејки по морето. Доаја Исус, оди по морето. Кога го видоа како оди по морето, учениците се исплашија и рекоа, тоа е привидение и извика од страв. А Исус веднаш им проговори рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Проповед само, само по себе, значи овој стих. Во било каква неволја да се наоѓаме, во било каква бура, немајте да се плашите, Господ е тука. Не ве заборавам. Но, да одиме на Петар. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата. Најголема сигурност е при тебе, кај тебе. И тој му вика, Исус му вели, дојди, еден обичен збор. И се случува веднаш после тоа невозможното. Петар трга и оди по вода. Тоа е одењето, драги браки и сестри. Одењето е, Исус ке каже, ти му одговараш да и тргаш. Исус ке каже вака прави, Исус ке каже вака не прави, и ти велиш да и послушуваш, тогаш одењето е сигурно. Исус му вели, дојди и овој доаѓа. И Петар слезе од коработ и одеше по водата да дојде при Исус. И сега зашто паѓаме? Зашто пропаѓаме, кога стану за вода? Што вели следниот стих? Но кога виде, кога виде силниот ветер се исплаши. И почна да тоне извика, велејќи Господи, спаси ме. Одиме и секојаш сигурно одиме се доека го слушаме Христа, гледаме на Христа, ја слушаме Божјата реч и одговараме соодветно на тоа. Но паѓаме и пропаѓаме која ќе го тргнеме погледот од него. А погледот Гјавол денеска на секој начин сака да ни го сврти од, Христа, од Божјата реч, од спасенијето, од вистинскиот пат мислам, е, x начини има да, да ви го срти погледот. Ќе ја создаде некоја ситуација во семейството, во црквата, некој ќе ве оговара, ќе слушнете некој збор и готово, гнев, ова, она. И ви веќе не размислувате за спасението, не размислувате на Господа, туку се бавите со рекла казала, и пример се ја ги тоа има x начини гјаволот како да ни го одврати погледот И тогаш паѓаме Значи, кога гледаме на нешто друго, било што и да е тоа, еве гледаме на неволјата, во во Петар, погледал на ветрот. И тешко е наистина човек кој се наоѓа во неволја да се потпри и да се држи цврсто за, за, за Господ. Меѓутоа, тоа е единствениот спас. А малку го свртиме погледот, готово. Тоа е. И Павле тоа може да го посведочи, и Борче, и било кој од нас. 20 години, да, 20 години. Меѓутоа, во тие 20 години, секојаш која ќе сум го свртал малку погледот од Христа, секојаш сум паѓал. Тоа е факт. И за мене, и за секој од нас. <clears throat> Е сега, уште колку време ќе треба за Борче и за секој од нас да, да застане на нози и веќе да, да, да, да не паѓа? Еве, 20 години поминали, уште колку, уште 20 да не треба па да бидам како Мојсей. Иако и Мојсей, нели, на крајот изгубил трпение. Тоа е човечката природа. Секоја шта тука е, значи, ја носиме со себе, ние не сме, не сме во прославени тела, тука е и секоја сака да воскресне. Сите сме помалку, по, по повеќе или нели, и тврдоглави, и себишни, и така натаму. Тоа е грешната природа која што ја носиме. Тоа е борбата дневна. Прво послание до Коринќаните 10.12. И така кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Нема што да мислиме ние дека стоиме. А, ние стоиме <laughs> се доека сме со Христа. Се доека се држиме за Неговата рака. Ако почнеме ние да мислиме нешто за себе, дека сме нешто многу <clears throat> духовни, продуховени, дека нешто сме постигнале, тоа уште, уште истиот момент ќе паднеме. Лаудикејсот го има тој проблем, за жал. Тој мисли дека е богат, богател ништо не му треба. Нема потреба од Господа, нема потреба ни од пухајање. И видите, која сме кај тоа, е, зборувавме за хула на светиот дух, Лаудикејсот е во голема опасност да направи хула на светиот Тој не чувствува потреба од покаяние, тој е горд. Гордиот човек не чувствува потреба од покаяние. И еден ден, тој греф кој да е, еден и единствен да е, ќе продолжи да си го прави, еден ден ќе стане, повеќе нема да биде греф за него и толку. Него слуша веќе Духот Свети, кој што е тука да му каже дека е греф, да го осведочи за греф и, и крај. Не да е Боже, значи, да дојдеме во една таква ситуација. Еден убав стих имаме во Михеј, седма глава. Михеј, од малите пророци, Осми стих. Не радуј се на моето зло, непријателко моја. Или ние би рекле, не радуј се на нашето зло, непријателе наш. Упатено до дјаволот. Ако паднав, ќе станам. Ако престојувам во темнина, Господ е моја светлина. Ако паднам, ке станам. Михеј 7.8. Пак ќе повторам. Сите ние одиме, сите сме на тој пат. Меѓутоа, немојте да се разочарате, сте паднале, па и не знам по кој знае кој, кој пат на едно нешто, да се разочарате и да оставите гјаволот да ликува над вас, да останете таму паднати. Станете и продолжите со Божја помош. Еве што вели Елен Вајд во патот кон Христа на 48 страна од овој превод, или 64 оригинална е. Има и такви кои ја запознале Христовата љубов, што простува и кои навистина сакаат да бидат Божји деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот, позатоа па се сомневаа дека Светиот Дух навистина го обновил нивното срце. На таквите би им рекла, не повлекувајте се обземени со очеј. Ние ќе мораме често да паѓаме пред нозете на Исус и да плачеме поради своите недостатоци и грешки. Но не смееме да се обесхрабруваме. Дури ако непријателот не надвладел, Бог не не отфрла. Бог не не отфрла никогаш. Не не заборава и не не напушта. Не, Христос се наоѓа од десната страна на Бога и самиот се залага за нас. Сакани од Јован вели, еве го 1 Јоанов 2.1. Ако ви го, ова ви го пишувам, да не грешите, а ако некој изгреши, имаме застапник е Отецот, праведникот Исус. 1 Јоанов 2.1. Немојте да ги забравите Христовите збори во Јован 16.27, зашто самиот Отец има љубов кон вас. Бог е љубов. Тој копне е да ве врати кај себе, да види како неговата чистота и светост се покажува во вас. И само ако сакате да му се почините нему, тој кој го започнал доброто дело во вас, ќе го продолжи се до денот на Исуса Христ. Молете се посрдечно, верувајте поцелосно, кога ќе се посомневате во својата сила, да се подпреме, кога ќе се посомневаме во својата сила, да се подпреме на силата на својот Спасител и тогаш ќе го прославиме оној кој е здравие на нашето битие. Тоа е нашето одење, така треба да биде нашето одење. Никогаш откако ќе паднете, да не останете паднати. Јуда, послание Јудино, прва глава, односно пак е една глава. Се мешам и со, со ова Јудино послание во некој Библија пред евреите, таму пред откровение, каде беше, но овде е после трето Јованово, послание, Јудино послание, значи, познатите стихови на крајот, самото послание, 24 и 25. А на оној кој може да ве запази од упатено до Христа Исуса, до Господа, како сакате. Господ е оној кој што може да не запази од сопнување. Ние не можеме самите. Да, исто убаво а на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава. На единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите веку. Или еве евреите 12 глава и тука некаде сме при крај. Ели Павле ни кажува дека сме на една трка трка со времето, ако се секјавате на една од темите за оние кои што бевте во Куманово, Ливију, зборуваше баш за таа борба со времето, трка со времето. Павле вели, ние сме на таа трка и самиот вели, не велам дека го достигнав совршенството. тоа, што вели? Ово е многу битно. Заборавам се. Заборавете ги сите падови во вашите 20 години, не знам. Гледајте напред, гледајте на Христа и вели, трчам кон спасението. Не велам дека го достигнав. Не може никој од нас да каже дека го достигнав, Поготово праведник, кога е прашувам. 12 глава евреите, во сличен јазик. <clears throat> Затоа и ние, имајќи околу себе, први стих и втори, затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, не сплеткува за да паднеме на тоа одење. И да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас, како гледајки во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој преди радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот прест. Гледајте на Христа и напред, само напред. Ке паднете, меѓутоа станете. И, како што кажа, целта Божја, ова желба, верувам дека и наша желба е да дојдеме во еден момент кога нема повеќе да паѓаме. Бидеме запечатени од Духот Свети. Нормално, ако него жалости и него отфрламе, како што видовме во поуката. И тогаш Господ ќе не запечати и можеме само да очекуваме, ќе поминеме низ тие страшни неволи, меѓутоа ќе го очекуваме и те како денот кога ќе дојде нашиот спасител да не избави. Значи, немајте да се разочарувате, немајте да пајате. Дали 20, дали 5, дали 10, дали 40 години сте тргнали на тој пат, продолжите на тој пат. Затоа што тој е единствениот пат кон спасение. Нека Господ ни помогне на сите. Амин.